الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu ruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi ashirin ga watan jama'a akiyar shekara ta dubu da da hudu talatin biyar bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da sha hudu kamar yadda aka saba shirin fatiyar rahama shirin ne da kan zo muku daga nan rahama radio farin cikin al'umma akan mita uku a zango na fm kuma kuna aiko da tambayin ku ne akan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikuwa ta mu na imel a fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin da zumunta na facebook kamar yadda aka saba muna tare da shi malami a Dr. sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano domin amsa tambayoyinku kuma suna na ana idris da wanda ke jagorantar ku a cikin shirin ta kasance tare da mu a daidai wani lokaci a karmakalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya zo a cikin musnad imam ahmad da kuma jami'ut tirmizi hadisin abu kabshat al-anmari radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما فوزرهما سواء وانا حديثي حديثي ني كما عند بك إمام أحمد الترمزي سرو توشي دقى أبو كبشة الأنماري وانا صحابي دقى تشكين صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa abubuwa guda uku ina rantsuwa a kansu kuma zan gaya muku wani hadisi don haka ku kiyaye shi ya ce ma na kasa malo abdin min sadaka wato waɗanda abubuwa guda uku kenan wanda yake rantsuwa a kansu na farko ma na kasa malo abdin min sadaka annabi yana rantsuwa akan cewa sadaka ba za ta taba tauye dukiyar bawa ba sannan abu na biyu wala zulima abdun mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izzan babu sanda za a zalunci bawa wani zalunci a zalunce shi akan wani sha'ani ya yi haƙuri bisa wannan zaluncin da aka yi masa face ya ƙara samun ɗaukaka daga Allah sana abu na uku wala futiha abdun babu mas'alatin illa fataha Allahu alaihi babu fakarin babu wani bawa da zai buɗe ƙofar roƙo face Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofar talauci sannan ya ce wa uhaddisukum hadisan fahfazuhu zan kuma gaya muku hadisin da ya za ku kiyaye ce innama duniya li arba'ati nafar duniya ta mutane hudu ce wato mutanen duniya ba za su wuce kashi hudu ba na farkon su abdurrazzaqahu Allahu عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسل فيه رحمه ويسل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا باوان da Allah ta'ala ya azurta shi da dukiya ya azurta shi da ilimi don haka a cikin dukiyarsa yana kiyaye dokokin ubangijinsa yana sada zumuncinsa kuma yana sane da haƙƙin da Allah ta'ala ya sa a cikin dukiyar annabi ya ce fa haza bi afdalil manazil wannan yana a mafificin masaukai ranar gobe kiyama sannan nabiyinsu abdul razaqahu Allah ilman wa yarzuqhu malan bawan da Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi amma bai azurta shi da dukiya ba fa huwa sadiqun niyya duk da haka niyyar sa mai kyau ce yaqulu law anna li malan la amiltu misla amali fulan ce da a ce yana cewa da a ce wato yana fata yana guri ya ce da a ce ma ina da dukiya irin ta to da na yi aiki irin nashi fa huwa ya tihi to shi ma yana tare da niyyarsa fa ma sawa ladan su daidai yake sannan na ukun su da razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman bawan da Allah ta'ala ya azarta shi da dukiya amma bai azarta shi da ilimi ba fahuwa ya fi malihi yana wato yana ainihin eh, ragabza a cikin dukiyarsa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabbahu wato baya jin baya kiyaye dokokin ubangijinsa a cikin wannan dukiyar tashi wala yasilu fihi rahimahu baya sada zumuncin sa wala ya'lamu lillahi fihi haqqan baya sane da cewa akwai wani haƙƙi na Allah ta'ala a cikin dukiyarsa annabi ya ce fa hadha bi akhbasil manazil wannan yana mafi munin masaukai ranar gobe kiyama wa abdin shine suka so na hudu bawan da Allah ta'ala lam yarzuqhu malan bai bashi dukiya ba wala ilmin bai bashi ilimi ba fa huwa kolo amma yana cewa yana wato buri yana lau anna li malan la amiltu bi amali fulan ina ma da a ce ina da dukiya da na yi irin aikin wane wato wancan jahilin mai dukiya nabi yace ce fa huwa bi niyyatihi to yana nan da niyyarsa fa ma sawa alhakinsu duk ɗaya ne wani hadisi babu shakka yana daga cikin hadisai masu girma waɗanda suka kunshi abubuwa na faɗakarwa da jan hankali masu mahimmanci kwarai da gaske ga rayuwar bawa mumini abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana rantsuwa a kansu ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shakkar sahabbansa za su gaskata shi ba ko ba za su gaskata shi ba ya san cewa dukkanin su tunda har suka yi imani da kasancewar sa manzon Allah ne don haka babu cikin su wanda yake tuhumar sa da cewa zai faɗi maganar da ba haka take ba amma dai ya faɗi haka ne domin ya ƙara jan hankalin su su ƙara ganin girman maganar da zai musu wanda har shi da kansa zai rantse Allah ta'ala shi karan kansa a cikin alkur'ani akan wasu batuttuka yakan yi rantsuwa duk da cewa ba abin shi rantsuwa ba abin shi bashin rantsuwa ba wanda ya sai sa Allah ta'ala ya rantse amma duk da haka ubangiji ta'ala yakan sa kan shi shi da kansa ya rantse ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum fa wa rabbika lanajma'annahum ajma'in wani ce fala wa rabbika fala wa rabbika na rantse da ubangijinka la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ubangiji yakan yi rantsuwa a gurare daban-daban da in ya ga dama wattini wa zaitun la uqsimu bi hadha albalad uqsimu bi yawmil qiyamah domin ya nuna girman abin da zai biyo bayan wannan rantsuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa uku ina muku rantsuwa a kansu. sannan kuma akwai hadisin da zan gaya muku shi kuma ku kiyaye shi to abubuwa uku da yayin rantsuwa akan su na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma na qasamalu abdin min sadaka ba yadda za a yi sadaka ta cinye dukiyar bawa ko ta rage ta wato ka dauki wani abu na dukiyarka ka bayar dan Allah ka ba mu wanda yake da bukata ko ka taimaka inda ya kamata ka taimaka ko ka fitar da zakkar dukiyarka lokacin da fitar da zakkan nan yayi wato sadaka ta wajibi ko wata ba ta wajibi ba to sai dai ta haɓaka dukiya ba ba za ta rage ta ba wato ma na ƙasa malun ma sadakatun min eh, ce sadaka ba za ta taɓa rage dukiya ba sai dai ta haɓaka ta Allah ta'ala yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum su karbi wani abu daga cikin dukiyarsu a matsayin sadaka wato a matsayin zakka tutahhiruhum da zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha sannan ka ainihin habaka abinda suke da shi ka zama ya kara albarka da wannan dukiya da wannan zakka da zaka karba ko da wannan sadaka saboda ita sadaka sai dai ta habaka dukiya sai dai ta tsarkake dukiya amma ba yau ta rage dukiya biya ba haka wanda zai bayar ubangiji ta'ala zai ninninka masa sama da abin da ya bayar wannan shine abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa akan sa abu na biyu shine wala zulima abdun mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izzan babu sanda za a zalunci bawa wani abu yayi hakuri akan zaluncin da aka yi masa ya dangana face Allah ta'ala ya kara dauka kashi. ubangiji ta'ala ya ba da dama idan aka zalunce ka ka nemi haƙƙinka ya baka wannan zama waje za'u sayyatin sayyatun mislu waje za'u sayyatin sayyatun misluha ah, sakamakon wanda ya ba daidai ba shine shi ma ya ga ba daidai ba ah, amma Allah ta'ala ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda zai yi afuwa kuma yayi kokarin gyara to wannan ladan sa fa ajruhu ala Allah ladan sa yana gurin Allah wato Allah ta'ala ya ce da kai in an maka laifi kana iya neman haƙƙinka kana iya cewa an yi min kaza a biya ni ko a dawo min da kaza ɗina da aka karɓe ko a kaza ɗina da aka karɓa haƙƙina ne a bani kayana kana da dama ka yi wannan amma Allah ta'ala ya ce in ka yi haƙuri to ka zo shi ne zai biya ka lalle abin zai ba wa mutum mamaki yayin da Allah ta'ala zai rika cewa bawansa in an maka laifi kaga kai zaka je ka nemi haƙƙinka an baka dama je ka nema amma an kai hakuri ka bar abin a hannuna ni zan nemi maka haƙƙinka amma ba wa yadda cewa a shi zai yi da kansa dole za ka yi mamakin wato jin haka wanda kusan kuma hakan a yanzu ake ubangiji ce fa faman afa ce jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wanda zai yi ba daidai ba Eh, kwatankwacin irin abin da ya yi shi ne sakamakon abin da ya amma fa mana afa wa aslaha fa ajirhu Allah wanda ya yafi ya yi afuwa ya gyara to Allah ce fa ajin ala Allah ladansa yana gurin Allah wato koma gurin Allah shi zai tsaya maka shi zai nemo maka haƙƙinka shi zai biya ka to kaga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba san da za a zalunci bawa wani zalunci yi hakuri illa zadahu Allahu izzan sai Allah ya kara masa izza wato ya kara masa daukaka ya kara masa girma domin kowa zai san cewa shi aka zalunta kuma kowa zai yadda cewa yayi hakuri wannan zai sa mutuncin sa ya karu wannan zai sa amma wanda zai ce an zalunce ni ni fa bazan taba hakuri ba sai na ga wato na kwato zalincin da aka yi mun sai na gana ba haƙƙi na ni kaza kaza kaza kaza to galibi irin wannan sai ka samu ma wajen nemo haƙƙinsa shi ma ya zalunci wani shi yasa Allah ta'ala ya ce wa jaza'u sayyi'atin sai ce sayyi'atun misluha saboda galibi wajen wajen neman ka nemo haƙƙinka to ƙarshe sai ka shiga kuma haƙƙin wanda shi kuma bai yi abin nan ba shi yasa ubangiji sai ya kayyade abin da cewa misluha kwatankwacin yadda aka yi maka kai ma ka iya kwatanta wannan kakka wuce haka fa man atada alaikum sai ce fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ba daidai ba kuma ku yi masa ba daidai ba kwatankwacin daidai yadda ya muku wato kakku wuce in ka wuce kuma yanzu kai na ka koma kai ne azzalimin ba shi yanzu shine azzalimi kai ne kuma kai ne a matsayin azzalimin wa ina fa'a fa aqibu bi misli ma uqibtum biyu wala in sabartum lahu khairul lisabirin ubangiji ta'ala duk sanda zai fadi ramuwar zai ce amma daidai yadda aka yi maka to wajen kwatanta daidai din shi kansa aiki ne ka iya cewa ai kaza ya mun to yanzu ni wannan da zan masa daidai irin nashi ne wani abu ne mai wahala to sai ubangiji in ya baka dama sai ya ce to amma fa kai ya wuce iya yadda yadda shi ya maka to amma sai ya ce da kai wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma ku kai hakuri to babu shakka wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri to sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rantsuwa a kansa yace bawa bai bude wa kansa kofar roƙo ba face ya buɗo wa kansa ya jogalo wa kansa ainihin kofar talauci wato babu ta yadda za a yi ta hanyar roƙo ka roƙi wannan ka je nan ka ainihin zubar da mutuncin ka ce a baka a taimake ka wannan ya toshe maka talauci ba zai taɓa toshe maka sai dai ya ƙara buɗe maka talauci haka shi musulunci baya wato bai koya wa 'ya'yansa su rika bara ba to su rika fita suna roƙo su roƙi wannan sawa'un bara irin ta ko kuma bara irin ta zamani tarbarar akwai irin ta wacce aka sani wanda za a zo a tsaruna ko a tsaya a bakin titi ko abin nan akwai kuma bara irin ta zamani wanda za a bi ofis ofis a je a ana bulayi to kaga ita ma wannan bara ce to wannan ba za ta taba toshe wa talauci ba kuma babu wanda ya arziki ko kai a iya rayuwarka ba za ka ga wanda ya arziki ta haka ba illa iyaka kullun yana rayuwa ne cikin wulakanci to shi yasa musulunci bai bada ainihin karfin gwiwa akan wannan ba ci bawa ba zai taɓa buɗe wa kansa ƙofar talauci ba kofar bara ba face ya buɗo wa kansa kofar talauci wanda kuma wannan shi yake gujewa gujewa talauci ɗin ne yasa shi yake ta wannan abin da yake yi na roƙo ɗin to musulunci ya hana wannan to wannan sun yi abubuwa guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rantsuwa a kansu sai kuma hadisin da yace zai gaya mana mu kiyaye mu kula da shi wanda insha Allah da ila darasi na gaba mu yi bayanin sa Allah ya ba mu dacewa amin suma amin haka muka latin bai ta farko a wannan mako da ta fito daga Kabir Haruna wanda ke cewa wani laifi ne idan bawa yayi wa Allah ba zai yi masa arziki ba to in kana nufin ya bashi wani abu na duniya ba wani abin da za a ce gashi in kai Allah ta'ala ba zai iya baka zai iya baka zai ba mu waɗanda suke kafirci ma suke cewa Allah yana da wato yana da abokin tarayya su ko suke bautar wani Allah Allah yana ba su in wannan kake nufi arziki na duniya kana nufin abin duniya a ba su dukiya a ba su gidaje a ba su motoci a ba su 'ya'ya a ba su in wannan ne ubangiji ta'ala cewa ma ba dan mutane laula an yakuna nasu ummatan wahida da ja'alna liman yakfuru rahmani li buyutihim saqafan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharu wa li buyutihim abwaban masuran 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya ubangiji ala ce ba dan mutane kasu zama duk ɗaya ba to da wanda ya ce ya kafirce wa Allah wanda ya ce shi yayi ban ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da addinin Allah da Allah ta'ala ce da sai mu sanya masa gidaje mu musu rufi na zinari mu masu gadajen zinari a matattakala ta zinari komai ubangiji ta'ala ya bashi na azurfa da zinari gidansa ya zama gida ne wanda kowa ya gani abin fada to amma in muka yi haka yadda zuciya take da san ta ga ta mallaki wani abu taga cewa ta tara duniya to sai a samu masu raunin zuciya su yi ta kafirta to sai ubangiji sai yayi yi mai kudi a cikin masu imani yayi mai kudi a cikin kafirai yayi talaka a nan talaka a can saboda duka a hada a zama daya saboda ka shi ita ci rabon arziki ka samu wannan bashi da alaka da kafi kowa imani ko kafi kowa rashin imani sai dai albarkar arzikin anan ne ake shan bambam da arzikin mutumin da allah ta'ala ya bashi imani ya bashi tsoron allah arzikin da zai sa a hannunsa da kuma wanda zai sa a hannun wanda ba shi da to albarka ita ce nan ake samun wato bambanci inda cewa kai arzikin waye zai fi albarka to anan sai amma wani laifi ne za ka yi hana ka arziki a kai kowane inda kana nufin ka samu dukiyar wannan laifi ba zai hana a baka ba za a iya baka amma kuma ba lalle ne ta amfani ka ba ubangiji ta'ala yana cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wa qati'a dabil qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta ala ce falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da suka manta duk irin wa'azuzzukan da ake musu fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai wato duk inda suka dirfafa sai suka sun samu yin bukata duk wata koma suka je sai su ganta a bude fatahna alaihim ba kulle shay kaga nan ubangiji bai takaita abin da halal ba kowane abu suka raru masu yadda sun samu su ta hanyar halal ta hanyar haram da su ita samu hatta idza fari bima utu to anan ne rashin albarka yake bayyana yayin da suka fara farin ciki sun tara duniya sun samu abin da duk suke so akhadnahum bagtatan sai mu kama su bagtatan wato kwatsam ba tare da shiri ba ba su sani ba kawai sai su ji mun damke su mu musu kamun da ta ta'ala ya jefa masa rashin lafiya ya jefa masa wata cuta ya jefa masa tashin hankali ya jefa masa tsoro ya jarrabe shi da 'ya'yansa ne ko na kusa da shi duk yadda hanyar da Allah ta'ala ya so ya kama shi da ita sai ya kama shi da ita sai ka gansu tsiya-tsiya sha Allah fa'iza hun mublisu sai ka gansu tsiya-tsiya ga su dai da wadatar amma wanda ba shi da ita ya fi su kwanciyar hankali ya fi su jin daɗi ga shi sun tara duniyar amma ba ta da amfani kuma don ba su ji daɗin ta ba shi ne fa'izahu mublisu sauraka mutum yana iya zama mai saban Allah mai butulci ga Allah mai fitsara kuma kaga cewa yana samun duniyar sai dai ta abin ba zai yi kyau ba ko a wajen mutuwa ko bayan ya mutu a kabarinsa an ce lahira to amma wanda yake mai imani shi ubangiji ta'ala zai bashi arziki ne mai albarka ko da kuwa ba shi da yawa amma Allah zai sa masa albarka ya ishe shi ya shi gidansa ya shi 'ya'yansa ya shi makotansa ya rayu kuma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali babu zilli ne shi sa Allah ta'ala ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la alaihim barakatin minas sama'i wal da a ce mutanen birane alƙaryatu amanu za su yi imani za shi zai tsoron Allah da sai mu buɗe musu albarkatai Ka kaga anan ubangiji mai ce abuwa ba kulle shai. a can cewa abuwa ba kulle shai. Ka ba albarka ba ake magana amma anan sai Allah ce sai mu buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa su samu albarka ta sama su samu albarka ta ƙasa saboda haka mutum zai iya zama baya da tsoron Allah mai laifi ne amma ubangi ta ya bashi dukiya kaga ya bawa dan karo na dukiya inna na kana min qawmi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli uli quwwa qala lahu qawmu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka allahu ad-dar al-akhirah ولا تنسى نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تب وأحسن كما أحسن الله wato ubangiji Ala ya ba wa na dukiya wala tabghil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin ubangiji ta'ala ya ba wa na dukiya dukiya wacce take mai yawa ma inna mafatihahu latanu bil usba Allah ce hatta makullan taskokinsa sai an samu katti majiya karfi su ma sai sai sun musu nauyi wato za su nauyayi katti majiya karfi da tanu'u bil usba quli quwa wanda suna da karfi Allah ya bashi wannan dukiya amma da yayi dagawa yayi ya nuna ba zai bi Allah ba aka masa nasiha ya sa kafa ya take ba zai taimaki kowa ba ba zai nemi halal da kudinsa ba ba zai ciyar da su ta hanyar da ta dace ba ya ma rika yin alfaharin cewa a yi iliminsa ne ya bashi inda ma utitu ala ilimin indi karshe ubangiji ta ala ce safna bihi wa bidari da arba sai muka sa kasa ta haɗiye shi ta haɗiye gidansa saboda ana iya ba mu wanda yake mai sabon Allah din da dukiya amma kuma dukiya mara albarka to sai tambayar Usman Abubakar Maje wanda ke cewa malam menene hukuncin masu daukar rantsuwa a matsayin wasa to ya za a yi mutum ya dauki sunan Allah a matsayin wasa cewa la tajalullaha urdatan li aymanikum kada ku rika sanya wato ubangiji ya zama abun wato rantsuwarku a ko'ina duk abu babba da karami da inda ya dace da inda bai dace ba ka cusa sunan Allah anan ubangiji Ala sama yake da dukkan komai al'aliyu ne al'azimu ne mai girma ne mai ɗaukaka ne mai girman daraja ne mai girman kadara ne mai girman sha'ani kaga ba za ka ɗauki sunansa kana wasa da shi inda bai dace ba saboda haka maganar ka yi wasa da sunan Allah wannan wani abu ne wanda dukkan wani mumini ya san cewa ba daidai ba ne wale ka yi rantsuwa da sunansa inda bai dace ba duk wanda zai saka sunan Allah inda bai dace ba to shi ma babu shakka ya san ya tsokano hushin ubangiji shi ya sa ɗan kasuwan da zai rika rantsuwa ta ƙarya don ya samu wato riba mai yawa akan abin sayarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan rantsuwar tana ainihin buci tana bici tana kawar da albarkar cinikin albarkar kasuwanci sai abinda za ka sa Allah a ciki amma ba bisa gaskiya ba ko cikin wasa kawo shakka abin ka cire masa albarka kuma rayuwa ba za ta albarka ba mutum yana wasa da sunan Allah to sai wannan da ta aiko da sabo take cewa malam tana so a yi wa mahaifinta nasiha akan irin bakakin maganganu da yake a kanta kuma ya ki barinta ta yi aure kuma ya hana ta ci gaba da karatu kuma gashi ta sami wanda take so zai aure ta babu shakka ƴaƴa a hannun iyayensu amana ne Allah ta'ala ya sa a hannunsu amana ce Allah ta'ala kuma ya hana a ci amana ubangiji ta ala yana cewa ya ahlul lajina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amana wa antum salam ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzonsa kada ku ci amanonin da suke hannunku ku na sani sauraka yaya amana ne ubangiji ta ala ya sanya a hannun iyayensu haka in uba yayi wasare da 'ya'yansa ko bai ba su kyakkyawar tarbiyya ba ko ya rika cutar da su ya zalunce su ko yadda ta isa aure ya hana ta aure saboda wata bukatar su ta rayuwa domin akwai wasu wuraren da ake hana yarinya aure saboda bukatar uban ta yi aiki ta rika kawo masa albashinta akwai kasashen da za su sa 'ya'yan makaranta in sun yi karatu suka fito sai kuma hana su su yi aure sai a samu musu aiki saboda in suka je suna aikin nan inda sun dawo gida ya ce damun ta ba inda za ta je gida za ta dawo sai ya karbi albashin to saboda wannan albashin sai ka ga yaya rida-rida wajen guda biyar shida bakwai a gida kowace ta isa ta hayayyafa ba ma ta haihu ba ta hayayyafa amma kuma ya ƙi musu aure saboda wannan bukatar tashi ta yasa rika yin aiki yana karɓar albashinsu ya mai da su wasu leburori kan kaga wannan babu shakka cin amana ne ko Allah ta'ala ba zai kyale shi akan wannan ba daidai yake da zai samu wasu ya rika zalunta su da har ma yafi tunda waɗannan ba yadda za su yi in wani ne wanda yake lebur za ka ɗauka kana yi masa irin wannan sai ya gudu ya kyale ka amma wannan ina za su je ba inda za su je kawo shakka uba ya san cewa ubangiji ta'ala ba ya mallaka masa ba bane don ya abin da ya ga dama da su ya sani akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin Allah a ciki ma haka yarinyar da ta isa aure kuma take son aure ta samu mijin aure to bai dace uba ya hana ta yin aure wani ita wannan ma tana son ta yi karatu ya ce ba za ta yi karatu kuma za ta yi aure tun za ta yi masa ne za ta yi masa a gidan kawai ya aje ta a gida ya ga shigarta da fitarta kuma wannan akwai alamar ma cewa akwai wani zan damuwa tare da shi tunda kowane uba fatan su yaga cewa yarsa ta samu wani na kwarai ta yi aure samu kwanciyar hankali cewa amanar da ubangiji ta ala ya bashi ya ke lafiya amma shi wannan ba wani ki tunani ba shi bai bar ta yi karatu shi ko bai mata auren ba kuma tare da cewa yadda take faɗa ta samu mijin auren da zai aure ta ya hana ta idan har mijin da ta kawo ne watakila ya bai masa ba to sai ya ta a jiki ba ya gaya mata bakaƙe maganganu ba sai ta ta nuna mata cewa aure ko wani abu ne wanda yake in an yi shi ba fata ake lalace ba kuma tun daga farko ake samun ake assasa shi a gina masa kyakkyawan harsashi tun farko haka wannan da kika kawo kin gani ne ciki mun ga yana da kaza yana da kaza yana da kaza in kika kuskure kika aure shi zaki samu matsala cikin hikima da nasiha ya buga mata za ta fahimta za ta fahimta amma ya ya gaya mata bakakin maganganu ko ya ce shi ba yanzu zai mata aure ba to abu shakka wannan wannan zalunci ne kuma ubangiji ta Allah sai ya kama shi da wannan ta fi tambayar ahmad baban yadda wanda ke cewa mana menene hukuncin bayar da kariya ga wani akan karya domin gudun kada ya cutu kamar a zo ana neman sa amma a ce baya kuma alhalin yana nan ɗan to misalin da ya bayar ba zai ba zai fito da matsalar ba ya halatta a yi karya domin kada wani ya cutu wato akwai inda karya take zama wajibi kamar yadda kashe-kashen da da al-ghazali a cikin ina wurin din da yana magana ƙarya akwai inda ƙarya take zama wajibi ba wai mustahabi ba a wajibi ne tilas ma ne a yi ta mutum bai yi ta ba nan yayi laifi shi kamar wani ne a zalimi ya biyo wani da wuka zai hana kashi sai ya zo ya shige wani gida ko gidanka ko gidan wani makocinka ko ya shiga wani lungu sai wannan azalimi da wuka ya zo ya tsaya ce ina kaga wani to nan wajibi yi tsari haka ce baka gan shi ba kowa da ina ya shiga nan ya shiga ka ce ba bai shiga nan ba ka nuna wani guri ka ce mana mai saboda a nan karya ce ta ce tare in har ka nuna masa shi zai cuce shi to amma misali mutum ne ya sato kayan jama'a ya gudu an biyo ana so a gan shi a karɓi kayan kaga ya shigo guri ka zaɓo ka ce kai bagan shi ba wani kana da za a cuce in ka san kana tsammanin cewa ko waɗannan da suka zo kashe shi za su yi to a anan kaga sata da bata kai a kashe a kisa ba in ka fahimci cewa kisa za su yi to wannan kana iya rufa masa asiri amma kuma ka san yadda za ka yi a yan sanda ko wasu wanda su hukuma ta kama shi ba ka ba shi kariya haka ya tafi ba gobe ya sace na wasu sau a irin wannan yanayi shi ne ƙarya take zama wajibi ba ba wai mustahabbi ba in kama nuna mutumin da za a cutar da shi ka nuna shi aka cutar da shi to ka yi tarayya da masu cutar da shi wajen cutar da shi amma in ba haka ba wani ne aka zo neman sa akan wani haƙƙi to ba daidai ba ne ka san wani abu ka ɓoye in kai haka ka zama wadatar shahada wani yaktumu bai na fa'ina wa asimin kalba qatin qalbi ka koyi shaida wanda kuma bai koyi shaida to zuciyarsa ciki abin da dauke take da laifi sai tambaya ta gaba da ke cewa malam ya ingancin maganar da ake cewa annabi sallallahu sun ya hana sammakon zuwa kasuwa da kuma kaiwa dare to abin da zo a cikin sahih muslim ah, hadisin salman al-farisi yake cewa abu usmanin al-nahdi لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا تكونن آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينسب رايته من شيء أبن سلمان الفارسي كجاء أبو أثمان النهدي ومتابعي سلمان الفارسي من الزوني صلى الله عليه وسلم يكتوى ولا الماجرين سجكين تابعي يكتوى إن هرزاك إياه kada ka kuskura ka zama kai ne na farkon wanda zai shiga kasuwa kada ka kuskura ka zama kai ne na ƙarshen wanda zai fito daga ciki da ce saboda a nan ne shaidan yake wato gwagwarmayarsa a cikin kasuwa a nan ne yake kafa tutarsa wato ya tara rundunarsa domin farautar waɗanda zai farauta domin guri ne na cinikin wato cinikin duniya harkar duniya saboda haka a irin nan ya fi samun mutanen da yake da zai farauta to kakka zama a wannan gurin mai shi din ka zama kai ne farkon da zaka kai kanka kuma da zama na kai za a fita a bari da kai daga kai sai sai su kakkai wannan to wannan shi ne abin da na sani hadisi ne na salman al-farisi da yake nasiha ga wani daga cikin almajiransa amma ba san hadisi marfu'i ba akwai hadisin annabi wata lama da yake cewa albarkatu abin da eh, eh, Allah ta'ala ya albarkaci abin eh, sammakon al'ummata duk da anan ba ya yake sammakon zuwa kasuwa ba akwai ma'aikaci ya yi sammakon wurin aikinsa lebura ya yi sammakon wurin leburancinsa ba lalle yana nufin sama da sassafe da an yi asuwar fara kashin kaje ka buɗe kasuwa kashin ka zauna ba da suke tambayar muktar sani wanda ke cewa malam wurare ne aka haramta a yi sallah to malamai suna faɗar wurare da dama suna faɗar wajen wurare tara amma dai abinda hadisi ya inganta da su na sallallahu da wasallam yana cewa a cikin hadisi Abu Sa'id al yanzu wanda Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-ardu kulluha masjidun wa masjidun wa tahur illa al-maqbara wal hammam wato kasa ko ina gurin tsarki ne wato gurin da zaka tsuguna da kai tenuna kuma gurin sallah ne gurin da zaka yi kai sallah ne illa al-maqbara wal hammam sai gurin da yake makabarta ce gurin da ake binne mata sannan wal hammam da gurin da ake ainihin wanka wato gidan wanka kaga wani hadisi ne tabbatacce nan sallallahu salon ya faɗi wurare biyu ce ba a salla a gurin sannan akwai a aqamul ibil wato abin a garken raƙuma inda ake ɗaura raƙuma da raƙuma suke kwana annabi salon salon yana ce sallu fi mara marabidul ghanam wala tusallu fi al ibil ku yi sallah a gurin da ake daure awakai mutumakai amma kada ku yi sallah inda ake daure abin inda ake daure kuma saboda inda ake daure kuma guri ne wanda wanda shaydanu suna halartar gurin guri ne da shaydanu suke suke halarta fa ina ma'awar shayatin kamar da zuwa wata ruwaya matattara shaydanu ne mai sallah bai kamata ya je gurin da shaidanu suke taruwa ba domin za su yi masa wasa da sallah to kaga wannan na uku kenan haka nan na hudu cikin abin kamar masai masai nan wata tara shaidanu ko da masai ce wadda ke mai kyau ta zamani da aka sa tiles aka gyara ta to ka kai sallah a gurin domin wata tara ce ta shaidanu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina hadhihi al-hushush muhtamara ta'awuzu billah fa inna hadhihi al in za ku shiga ban ku nemi arin Allah Allahumma ya a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith ya Allah ka tsare ni daga alai shedanu mazan su da matan su zai ce saboda guraren wannan ban dakunan guraren da shedanu suke tattara ce ta shedanu kaga kamar yadda Allah sallallahu alaihi ce kada kai sallah a madau abin nan gudun da ake ɗaura laƙuma ba wai jisa ba ne eh, abin nan kashin laƙuma da fitsarin su ba ne bane ya yadda a sha a sha ma a matsayin magani to kaga ba ba bane to an hana ne saboda matattarar shaidari ne to kaga ban ɗaki ba komin tsaftarsa komin kyansa komin ƙyalƙyalinsa matattarar shaidari ne kaga nan ba ma kai sallah ba kaga an samu gurare hudu to a nan malamai suka shigar da irin wurin da aka halaka wasu kamar a annabi sallallahu alaihi yana cewa kada ku shiga wurin da aka halaka waɗannan face kuna sassarfa ko face kuna wurin kamar wadi muhassar nan annabi sallallahu alaihi aka zo hajji wurin da yake tsakanin mina da musdalifa inda aka har aka halaka inda aka halaka abrahata da mutanensa mutanen giwa kada sarasa yana daga sunnasa in ya zo masu wuri yake ya wuce da yanzu ya zama ta zama kusan ne nan ba kusan ne nan ta ainihin faɗaɗa hatta shiga mawa da muhassir ɗin ba ma ka iya sai ka kwana ma a gurin ka gama hajjin kama watakila kana cikin wannan wadi amma lokacin da yake wadi ɗin annabi sallallahu in ya dawo in suka aka dawo daga hajji ta nan wurin sarfaye wajen wuce shi kuma yake aisa sassarfa wajen wuce shi to haka nan duk inda aka yi azaba a ce ka kuje ku zauna ko ku yi wani abu a wurin akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wata tafiyarsa ya zo wani guri ya kwanta gefen asuba asuba ba ta yi sai ya kwanta sai ya ce bilal ka tashe mu sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba sai da rana ta hudu zafin rana ne ya tashi shi to shi ne ce ya bilal ya sai da nace ka tashi nace to a shi ma bacci ne dauke shi amma ce to bar gurin nan bar gurin nan akwai shaytan saboda ka annabi sai bai salla a gurin ba sai ya matsa to wannan yasa wasu malamai suka ce to hatta gurin da ake saban Allah sai gurin da ake kawo giya ana raba ta ana shanta to ka aje ko gurin da ake caca ka aje a sallah a gurin saboda guri ne da shaidanu suka suke tattara saboda inda duk ake saban Allah to gurin tattara ce ta shaidanu to yayin da ake saban Allah a gurin ba wai ana nufin aka daina ba ya zama na fili ne kawai a in ya zama na ana saban Allah a gurin to daru fi yal kamar ga yan cacikin suna caci to karka je gurin ka abin nan to malamai sun yi ilhakin waɗannan abu ne a a bisa duba da cewa matattara ce ta shaidan so suka faɗi faukar kaba saman ka'aba kawai zai hau saman ka'aba yana sallah kaga bai fuskanci ka'aba ba in ka hau saman ka'aba ba ka fuskanci ta ba ta a matsayin alƙibla ba wasu suka faɗi cikin ka'aba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar nafila a cikin ka'aba sai wasu suka ce nafila suka ce to banda nafila to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nafila a cikin yanzu ana iya sallah a cikin ka'aba ko da ta farilla ce ba dalilin tobacewa sai nafila din tunda ita ma ta nafila din ana buƙatar ai a karan farko a fuskanci alƙibla din to wasu suka faɗi cikin ka'aba sannan irin almajmala wurin da ake zuba shara wanda ake zuba shara ta saboda najasar da ake tsammanin a gurin ma sallah a gurin zaka yi sala a guri mai najasa to dai waɗannan duk suna daga cikin gurare da malamai suka faɗi cewa kada a yi sallah a gurin akwai wanda suka faɗi gidan da aka kwata wato mutum ya kwaci gida kai ya sallah a ciki to amma an hakika babu alaka tsakanin gidan da aka kwata da sallah sallah zaman kanta take shi kuma wancan gida kwatar da aka yi laifin kwatar sa shi ma zaman kansa yake na. na fi tambayar muhammad hafiz wanda ke cewa mutum ne mai yawan hada sallah baya iya a akan lokacinsu shin allah zai kama shi da laifi ku shakka ba mu ya allah ta'ala zai ce inna salata kanat ala mu'min kitaban mawquta sallah wani farali ne mai lokaci kuma ka ce allah zai kama shi da laifi Allah shi yace kowace sallah ga lokacin ta ga lokacin da za ka yi asubahi ga lokacin da za ka yi azhar ga lokacin da za ka yi magriba ga lokacin da za ka yi isha'i kowace aka faɗa aka faɗi lokacinta shi kuma ka yi ta a cikin lokacinta hafizu ala salawatu wa salatu wusta ku kiyaye salloli ko ce ka kiyaye lokacinta ka kiyaye wajibi wajiban da suke cikin ta da rukunanta ka yi ta da nutsuwa kuma mutum yana haɗe salloli kuma a ce yana da laifi tambayar bai kamata a yi ta haka ba mutumin da zai kama salloli ya haɗe su ya gwamutsa su a guri guda ya hana wato ƙiyinsu a lokutansu wannan ba sallah ya yi ba kowace sallah tana da lokacinta mutum da gangan ba bisa wani larura ba ko shari'a a larurance ba cewa ta ka haɗe salloli kawai duk gaba ɗaya ka yi su ba akwai kowace sallah wacce ake haɗewa an ce ga yar za ka haɗe ta za ka haɗa a zahar da la'asar kana halin matafi ko da lafiyan da ba zai iya tashi ya sallah akan kowace akan abin ɗinta ba saboda eh, larura rashin lafiya zai hada zahar da la'asar magariba ita kuma a hada ta da isha'i amma za ka jawo zahar da la'asar da magariba ba kai haɗe suka yi su a isha'i wani kai haka ba kai sallah ba wani ta ala ba zai karɓi wani ibadar ba haka mutumin da zai ce zai tattara sallolinsa gaba ɗaya sai ya zo kwanciya duk gaba ɗaya ya ce ya yi su to bai kode ba bai kode ba sai tambayar fahad ɗan da daga da yake cewa mana idan mutum ya rasa wa raka'ar raka a sanar jama'a raka a zai cika ko kuma hudu zai idan baka samu raka a ƙarshe ba ka rasa rukunta to ka rasa juma'ar in ka tashi a zahar za ka yi za ka in ka tashi cikowa a hudu za ka yi wani shi ne abinda malamai suka ambata kuma shi ne abinda sahabbai suka rawaito daga eh, aka samu daga aikin sahabbai ibn mas'ud abdullahi dan umar abinda suka ce kenan kuma wani ne dai magana biya ta malamai sai tambayar mai dana da ke cewa wacce addu'a ce aka yi a yayin da mutum ya halittar da ce da kuma lokacin da aka ji tsawa ta sama to a nan sallallahu alaihi wasallama ah, idan akwai firgici abin alfaza tsoro firgici annabi sallallahu alaihi wasallam ya a'udhu bi kalimati llahi tamma a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min ash-shayatin wa an yahdurun annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min ghadabihi daga fushin Allah wa sharri ibadihi da sharrin bayansa sannan wa min hamazati shayatin da kuma ainihin suka ko takulkuli na shaidanu sannan wa an yahdurun ko kuma su halarto ne sau haka mutumin da yake cikin firgici irin wani addu'a zai sai ya ce ne da muku sai addu'a da aka fi tsawa lokacin ruwan sama ilimin mutum ya ji tsawa lokacin da ake ruwan sama abinda zai ce subhanan nabi subhanan nabi sabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min sifatihi subhanan nabi tusabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min sifatihi wato tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take tasbihi don haka ubangiji ta ala ya ba da wani sabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu wa sifati tsawa lokacin da take tsawon nan tasbihin take wa Allah kuma mala'iku ma suna tasbihi saboda tsoron Allah to idan ka ji tsawa ta yi ƙara wato ƙaran tsawa abinda zaka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu wa sifati sai sakon fatin ibrahim kwalkwal wanda ke cewa mutumin da ke nuna soyayyarsa ga wanda ba musulmi ba mai soyayyar za ta iya shafar imaninsa soyayya iri iri ce ba wai duka soyayya ce ta haramta ga wanda ba musulmi ba yanzu ai ga musulunci ya halatta wa musulmi ya aure ya aure wato ya aure da yahudiya ko ba nasariya idan ta kasance mai kame kanta ce mai kame kanta ce ba wacce take fitsararriya ba musulunci ya yarje mutum ya aure ta والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن فهك الله تعالى يا هلت أوركة قبل ماتا ولم تكيد أهل الكتاب to kaga kuma wanda duk zai auri mace dole ba zai aure ta ba sai yana son ta dole akwai wani abu na soyayya waje ala baina kuma waddatan wa rahma wani ta ala ya halicci mata da maza ta ya halicci muku min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga ayoyinsa ya halitta muku mata daga daga jinsin ku sai ce waje ala baina kuma waddatan wa rahma ya sanya soyayya tsakaninku da rahama wato soyayya da tausayi to kaga duk mutumin da zai aure mace dole sai yana son ta sai ya so ta bai yiwa a ce an halatta maka ka aure tabiya amma kar ka so ta haramun ne ka so ta wannan kaga hankali ba zai karba ba ba zai ma yiwu ba a ce halal ne ka aure ta amma haram ne ka so ta kaga wannan soyayya ce ta dabi'a soyayya ta jibilla ta dabi'a yanzu a dabi'a da yana son ubansa uba yana son ɗansa da yana son uwa tana son ɗanta wani ɗabi'a soyayya ce ta ɗabi'a ba a kiran lada ko alhaki a kanta sauraka mutum yana da uwarsa ma ba musulma ba an ce kai musulmi ka kyautata wa iyaye sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne kawo zai yi a ce uwarka ba musulma ce ka kyautata mata amma kakka so ta kaga ba zai abun ba zai yiwu ba a hankali domin ita kyautatawar alamar so din ce ba za ka kyautata mutumin da baka san shi ba duk mutumin da kake kyautatawa alamar zuciyarka tana san shi to wannan soyayya ce ta dabi'a mutumin da ya maka ihsani ya kyautata maka zaka ji kana san shi ba zai yiwu ba a iya raba zuciyarka da wannan kai ma yau da zan yi wa'azi in ce irin wannan soyayya in ka yi ta haramun ne kai ma ka san ba za ta yi ba ba za ka iya daina ba wannan soyayya ce ta jibilla ba ita ce aka haramta ba soyayyar da aka haramta shine ka so su tare da san abin da suke yi na kafirci abin da ya saba musulunci ko ma tare da san Allah ta'ala ya ba su wani rinjaye da nasara da ɗaukaka akan musulmi yan uwanka to wani ita ce harama wani ita ce harama kowane ne duk kusancin da kuke da shi ba musulmi ba ka ji kana son abin da yake da kafirci ka kau kana son sa saboda wannan kafircin wato don wannan kafircin ma kai kake son shi wannan babu shakka hadari ne ga imanin mutum da imanin mutum ko ka ji kana son shi ya yi nasara ya shi wanda ba musulmi ya zama ya samu ɗaukaka a kansu to wannan shi haramun ne amma in sun ɗabi'a ne mahaifinka ne a baba musulmi ba kana kyautata masa kana jin kana son shi saboda mahaifinka ne ya ta rubiyance ka ya sa ka a makaranta ya kula da kai ya baka ci da sha ya yi maka sutura tura ka ji kana son shi ko wani shugabanka ne a ma'aikata yana kula da kai yana kokarin ya ga ci gabanka yana son ka samu promotion amma ba musulmi ba ne mu ce da kai kanka so shi ne mun san yaudar kan jiki ba zai yi ba wannan saya ce ta ɗabi'a Allah ta'ala ya jefa ta a cikin zukatan zukatan dan adam Allah ta'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne akan dan akan babban sa Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a ce Abu Talib ya musulunta ya so haka amma daga ƙarshe da yake Allah ta'ala bai rubuta masa wannan ba sai ya mutu ba akan musulunci ba Allah ta'ala da ya tashi sai ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da wanda ka so ba kaga Allah ta'ala sai ya tabbatar wa annabi sallallahu ya so Abu Talib kaga shi can da yayi masa sune na dabi'a bai bai zama matsala ba tun da gashi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shirya da wanda ka so ba kana san abu talib saboda ya taimake ka kana yaro ya tsaya tare da kai ya kula da kai ya yi kaza ya yi kaza har kake son shi to wannan so ne na jibille so ne na jibilla so ne na ɗabi'a ba haka so da ake haramtawa shine ne sanin da zai sa har ka ji kana son ma abin da yake yi da ba daidai ba har ka ji kana son ma ina ma shi da al'ummarsa da abin da su samu galaba akan musulmi to babu shakka wannan haramun ta fi tambayar usman habib wanda ke cewa malam ne hukuncin wanda ya ci haram ba tare da ya sani ba a to da abin da kai ba tare da ka sani Allah ba ana ba kama mutum sai da abin da yi da gangan abin da ya kuskure ko bai sani ba wannan ba ba cikin abin da Allah ke kama mutum a kansa sai Abdulhamid wanda ke cewa malam menene ingancin cewar ana mai duwa da duk wanda ya mutu ransa a cikin kabari bayan binne shi na'am haka ne wanda ya mutu bayan an binne shi za a dawo masa da ransa har annabi yake cewa innahu la yasma'u qur'ani ali aka juya ma tafiyar takar karan takalmin kuma zai ji za a kawo masa mala'iku su tashe shi su tambaye shi man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka wannan duk za a yi masa wannan tambaye. to sai tambayar da ta fito daga mubarak mukutar imam da kuma sadi isa dodoji waɗanda suke tambayar mutumin da aka tabbatar mazinaci ne shi ya halatta a bisa sallah Eh, a waccan tambayar dan karin da zan yi hmm. rayuwar da ake ruhinsa da ake dawa rayuwa ce ta barzaku ba irin wannan tamu ta duniya ba rayuwa iri uku ce akwai rayuwa ta duniya wannan da muka sani akwai rayuwa ta barzak wacce ita ce rayuwa ta cikin kabari kafin a tashi kiyama sannan kuma da rayuwa ta ranar kiyama to rayuwa ta barzakh ba iri ɗaya take da rayuwa ta duniya ba shi yasa da an dawo masa da ransa kuma hakan ne za a da masa da ransa da a ce daidai lokacin za ku tona ba fa za ku ganshi a zaune ba ku ganshi yana magana ba ko ku ji shi yana numfashi saboda ya haura kuma zuwa wani mataki na rayuwa daban saboda ka ci wani dan kada wani ya ce to tun da ana da masa da ransa kawai don mun binne muka dan ja da baya to mu dawo mana kawai mu mu ido mu kara tono shi ya dawo ya ci gaba da rayuwa da haka ake yi da aida tuni kayi ta ganin ana dawowa to wacce rayuwa daban take ba rayuwa ce irin ta ta abin nan ba rayuwa ce ta barzakh wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'athun kaza akwai barzak sannan akwai ranar ba'as shine ranar da za a tashi mutane kuma daga cikin kabari sai kuma a koma ba su wata rayuwa ta lahira ita kuma wannan rayuwa ita ce ba ta yankewa to sai tambayar waɗanda suke tambayar mutumin da aka tabbatar masu na cikin sun yi halatta a bisu sallah zama na shi ne liban kuma ba ka da inda za ka je ka samu wanda ba mazanacin ka yi sallah a bayansa ba babu komai don ka yi sallah a bayansa malamai sun tattauna akan imamatul fasik limancin fasiki mutumin da aka san fasiki ne suna da aikata zanubai saban allah fasiki in yi sallah sallarsa ta yi dan yana fasikanci ba za a ce sallarsa ba ta yi ba wanda kuma sallarsa ta yi limancinsa ya yi babu hujja da ta sallar illa iyaka ba in ana zaɓa ba za a zaɓe shi ba abu shakka wanda yake salihi shi ba ƙaddamar akan wanda yake wanda fajiri wanda yake fajiri amma inda a ce ko zai fi karfin kowa ko shi ne wato ya gina kayansa kuma haka ba zai bar wani ba ko ko a wanda ya gina din tare suke ya kawo shi ya nada kuma ko a unguwa ba ku da inda ku yi sallah sai a bayansa kuma ba da za ku yi da shi to ba za ku ba sallar jam'i ba shi yasa zamu ga cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai manya sun yi sallah a bayan wasu sarakuna a zalimai fajirai kamar su abin nan abdullahi ibn umar su ɗansa salim ibn abdullah sun rika yin sallah a bayan hajjaj su anas ibn malik da sun yi sallah a bayan hajjaj ibn yusuf sakasi tare da cewa rayuwarsa ta cika da zalunci da fajirci mutumin da zai kashe rai ba bisa haƙƙi ba haka babu shakka babu wanda ya kashe fajirci da zalunci eh, eh, a cikin masu saɓin Allah amma duk da haka sukan yi sallah a bayansu shi za fasiki in ta kama shi ne liman kuma babu yadda za a cire shi sallah a bayan shi tana inganta alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu raro duka duka a nan muka karshen shirin a wannan rana sai dai za ku iya mai maimaita waɗannan shirye-shirye guda biyu na jiya da nawa kenan a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana haka zalika za ku iya aiko da ku kuma akan lambobin wayar da aka saba na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar

amma idan sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke da shirye shirye kan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malamin mu a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa muku tambayoyinku sai bashir idris ungwago wanda ya dauka mana sautin akan na'ura ana idris hassan da na kasance tare da ku na ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh